Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Mus'ab ibn Umeyrdir, radiyallahu anh. Bu sahabə İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. Müsəlman olmazdan əvvəl valideynləri onu çox sevir, ona istədiyini alır, onu naz nemət içində saxlayırdılar. Məkkə cavanlarının ən zəngini, ən yaraşıqlısı, ən əxlaqlısı idi. Anası ona libasın ən gözəlini, ayaqqabının ən bahalısını geyindirər. Ona hər şeyin ən yaxşısını alardı. Musab bədəninə və paltarına o qədər ətir vurardı ki, uzaqdan o ətrin iyi hiss olunardı. Ətrin iyi gələndə bilirdilər ki, həmin yerdən Musab keçib. Məyər bu həyat tərzi onun müsəlman olmağına mani oldu mu? Əksinə, İslamdan xəbər tutan kimi bu dini qəbul etdi və ən nümunəvi sahabələrdən birinə çevrildi. Həqiqətən, qəlblər Allahın barmaqları arasındadır. İstədiyinə, istədiyi vaxt hidayət verir. Allah kimə hidayət verərsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi saxdırarsa, onu doğru yola yönəldən tapılmaz. Musab bilirdi ki, Müsəlman olduqdan sonra bu nemətlərdən əl çəkməli olacaq. Yaxınları tərəfindən sıxışdırılacaq və əziyyətlərə məruz qalacaq. Lakin buna baxmayaraq, o, ahirət həyatını dünyadan üstün tutdu. Demədi ki, bu boş şeydir. Hələ cavanam, qocalanda tövbə edib Allahın yoluna qaydaram. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib, onun dəvətini eşidən kimi İslamı qəbul etdi. Musabın anası Xənnas bint Malik onun müsəlman olduğundan xəbər tutduqda onu yanına çağırıb dedi. Oğlum, bu din sənin nəyinə lazımdır? İstəyirsən özünü var dövlətdən, dünyanın naz nemətlərindən və gözəl qızlardan məhrum edəsən, bu din səni əvvəlki həyatından uzaqlaşdıracaq və sən bir daha o keyfləri görməyəcəksən. Bunlarsız isə bu həyatda yaşamağın mənası yoxdur. Lakin Musab yəqin bilirdi ki, Allah möminlər üçün altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcək Taftadan və atlasdan yaşıl paltarlar geyəcək, üstəlik taxtların üstündə dirsəklənib cənnət meyvələrindən və şərablarından istədikləri qədər yeyib içəcəklər. Yanlarında da gözlərini ərindən çəkməyən həmyaşıdları cənnət huriləri olacaqdır. Ora nə gözəl məskən, necə də gözəl iqamətgahdır. Əlbəttə ki, Allahın yanında olan nemətlər möminlər üçün daha xeyirlidir. Məyər cənnətə qovuşan kimsə dünya həyatının keçici zövqünü qazanmış, sonra da qiyamət günü cəhənnəmə giriftar olacaq kimsə ilə eyni ola bilərmi? Odur ki, Mus'ab radiyallahu anhu dinindən dönməyib Allah yolunda hər cür əzab əziyyətə qatlaşmağı üstün tutdu. Bundan sonra anası onu hər şeydən məhrum etdi. İş o yerə gəlib çatdı ki, onu ev dustağı etdi. Lakin bütün bunlar Musabın ancaq imanını artırırdı. Səd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anh onun barəsində belə demişdir. Musab ibn Ümeyr Məkkə cavanlarının ən zəngini, ən yaraşıqlısı, valideynlərinin əziz xələfi idi. Elə ki, müsəlman oldu, əzizləri onun başına olmazın müsibətini gətirdilər. Mən onun nə əziyyətlər çəkdiyinin şahidi olmuşam. Bu adamın əyninə geyməyə bir libası yox idi. Bircə fitəsi var idi ki, onunla göbəkdən dizə qədər övrət yerini örtürdü. Çox vaxt acından hoşunu itirib yerə yıxılar və biz onu çiynimizə alıb aparardıq. Bəra ibn Azib radiyallahu anh onun haqqında belə demişdir. Muhacirlərdən bizim yanımıza Mədinəyə gələn ilk dəvətçi Musab İbni Ömer olmuşdur. O, Mədinəyə ilk hicrət edən sahabədir. Musab ona tapşırılmış vəzifənin nə dərəcədə məsuliyyətli olduğunu dərk edir və əlindən gələni edəcəyini, bacardığı qədər çox adamı dinə, imana gətirəcəyini ümid edirdi. Vallahi kim nəyə can atırsa, Allah ona onu nəsib edir. Musabın da əziyyəti hədər getmədi. Ümidi puça çıxmadı. Allah onun əli ilə Mədinəlilərdən bir çoxuna hidayət verdi. Nəhayət, həc mövsümünə yaxın Musab dəvət etdiyi kimsələri götürüb Məkkəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi. Heç bir il keçməmişdi. Mədinədə baş verənləri ona danışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun bu nailiyyətinə çox sevindi. Həmin il ərzində Ənsardan 73 kişi və 2 qadın İslam dinini qəbul etmişdi. Həmsinin Mədinədə müsəlmanlara ilk cümə namazını qıldıran da Musab ibn Umeyr olmuşdur. Bu rəvayətlərdən bizə aydın olur ki, Musab ibn Umeyr radiyallahu anhu ən kasıb sahabələrdən olsa da Allah ona başqalarına nəsib olmamış fəzilətləri nəsib etmişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin ağır günlərində özü də az bir zaman ərzində 75 adamı İslam dininə dəvət etmək, ha belə Mədinədə ilk cümə namazını qıldırmaq böyük fəzilətdir. Doğrudan da bu böyük uğur idi. Nəhayət Uhud döyüşündə Musab radiyallahu anhaya İslamın bayrağını daşımaq və elə bu döyüşdə də şəhid olmaq nəsib oldu. Onlar barəsində uca Allah bu ayələri nazil etdi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü sanma. Əksinə, onlar diridilər. Onlara özlərinin Rəbbi yanında ruzu verilir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nemətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə sevinirlər. Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Uhud şəhidlərini dəfn edərkən belə buyurmuşdur. Onlara qüsl etmədən elə qanlı paltarlarında dəfn edin. Mən şahidlik edirəm ki, onlar qiyamət günü elə bu halda həşr olunacaqlar. Allah yolunda şəhid olan hər kəs Qiyamət günü həşr edildiyi zaman onun yarasından qan axacaq və bu qandan müsk iyi gələcəkdir.